Треба да продолжиме со Јован, онаму кај што застанавме, застанавме во 19 глава кај 16 стих. Па да отвориме таму, Јован 19 глава, 16 стих. Односно, еве ке фатиме денеска, ке читаме од 14 до 22. Од 14 до 22. Значи, доаѓаме до кулминацијата, всушност, на Јовановото Евангелие воопшто кулминацијата на сето она зашто е напишена Библијата и зашто е планот на спасение, че значи самото распнување. Голгота и онаму кај што Исус ќе го предаде својот живот за секој од нас. Читаме 14 стих. А беше ден на подготовка за Пасха, околу 6 час, значи беше петок, со други зборови, И им рече на јудејците, еве го вашиот цар, но тие викаа, земи, земи, распни го. Пилот им рече, да го распнам ли вашиот цар? Просочениците одговорија, јаме цар, освен кесарот. Тогаш им го предаде за да биде распнат и тогаш го зедоа Исуса. А тој, носеки го својот крст, излезе на местото наречено Лобно, на еврейски Голгота, каде го распнаа и со него други двајца од едната и од другата страна, а Исуса во средина. А Пилат напиша и надпис и го стави на крстот, а беше напишано Исус Назаревец, јудејски цар. Надписот го прочитаа мнозина јудејци, зашто местото кај што беше распнат Исус беше близо до градот, а беше напишано на еврейски, латински и грчки. Тогаш јудејските главни свештеници му рекоа на Пилата, не пишува јудејски цар, туку дека тој рекол јудејски цар Сум. Пилат да одговори, што напишев, напишев. Едно нешто што паѓа во очи е тоа дека Јован не се задржува премногу во детали околу овој настан, што јасно се забележува во другите синоптички евангелија. Јасно е, од самиот почеток го проучуваме Евангелието по Јован, што е поентата негова. Значи, тој сака да се задржи на Исуса како Бог, да, ја, да го представи, да ја представи неговата божествена природа. Да укаже и покаже дека Исус е Бог, Исус не е еден обичен човек, некој фанатик, верски фанатик, кој што ете дозволил да биде распнат, како што денеска гледаме по Филипините или не знам кај се не за време на ден посебно се практикува. Забележуваме дека тука го неаме, значи она одење до Голгота, по оној Вијадало Роса наречен пат, нели? Го немаме Симон од кој што ќе му помогне на сред пат, да го понесе крстот. Ги немаме жените кои што го следат. Потоа ќе видиме подосна и од следното прочување, дека ги немаме ни кратците, не се спомнати воопшто оние двајца кратци, разбойници кои што се распнати од едната и од другата страна. Значи, Едностан Јован ги испушта тие делови, се насочува току на божествената природа Исусова. И објавувајќи и стекнувајќи повеќе делови и ситни детали кои што всушност толку прецизно биле проречени во Стариот Завет, укажувајќи на тоа дека нема промашување, тоа е Месијат, нема друг, нема што да чекаме друг. И на вистина, за разлика од другите, евангелисти, а, каде што детално може би се опишани тие Христови страдања, иако Јован опиша дел од тие, предходно која читавме, мачењето негово и шибањето, викто не се задржува на детали. А, Јован сваќа, и ние треба да сватиме дека залудно е ако бидеме допрени од Христовите страдања, од тоа што тој го доживеал како телесна болка, ако не сватиме кој е всушност Исус и што направил Исус, што значи самиот чин да да загине, да, да биде предаден, да, да биде закован на тој крст. Вие ки се сетите сигурно на оној филм од Мел Гибсон, се секавам како вчера да беше кога имаше примера во Скопје и мислам дека само свештеници или некои такви посебни лица беа повикани да ја следа таа промоција значи, на Пасија филмот од Мел Гибсон и се секевам на некои од нивните коментари, излегоа и рекоа овој филм на вистина ќе ве доведе до покаяние. Зошто? Затоа што <laughs> токму значи, тече крв на сите страни и гледате оние маки телесни што ги доживеал Исус. Меѓутоа, дали е тоа оно што вистински го скршило како прво Исус? И дали е тоа нешто што ќе делува врз човек, ако човек не знае, ако не дознае, ако не сватите дека тоа е Бог, всушност, кој што го дал својот живот за нас. Зато што не возлюби со вечна љубов. Еве сега да видиме некои моменти. 16 стих. Тогаш им го предаде за да биде раснат. Кој е тој што го предаде? Исус цело време во 19 <clears throat> глава од самиот почеток стануваше збор за онаа средба меѓу Пилат и Исусе. Ова е Пилат. Пилат како представник на незнабошците, на паганите, како римјанин, всушност сака да покаже дека паганите, ќе одговориме всушност на едно прашање, гледајќи го овој израз предаде, кој што често се споменува во Евангелијата, кој е одговорен за, за погибието на невиниот Божи син? преку Пилат гледаме дека паганите се одговорни. Пилат го предаде. Но дали само Пилат? Дали само паганите? ДЕЛО Апостолски трета глава. Да отвориме во Дело Апостолски трета глава. Од 12 стих ќе читаме. Ова е еден дел, еден мал дел од онаа Петрова проповед на Педесетница. А кога Петар го виде тоа, му проговори на народот, мажи израелци, зошто се чудите на ова или зошто гледате на нас како ние со своја сила или побожност да, да го направивме ово и да оди, знаете, за оној фатениот кој што се наоѓа пред храмската врата. Бог Авраамов, Исаков и Јаковов, Бог на нашите татков си го прослави својот син Исуса, кого вие го предадовте, и од кого се одрековте пред пилата кога тој одлучи да го ослободи. Вие се одрековте од светиот, светецот и праведникот и молевте да ви се подари еден убиец, а го убивте зачетникот на животот, кого Бог го воскресна од мртвите, зашто сме ние сведоци. Значи, Петр јасно кажува, вие свештениците, вие евреите го предадовте Исуса. Евреите се исто така одговорни за невиниот живот на Божиот Син, но не само, но не и само тие, туку ако отвориме во Римјаните 4 глава 25 стих, ќе го прочитаме следно, значи тој е последниот стих всушност од оваа глава. Кој беше предаден, мисли, се мисли на Исуса, за нашите греови и беше воскресна за наше оправдание. Исус беше предаден, видите, постојано истиот речник. Пилат го предаде, вие го предадовте, Петар им вели на евреите, а овде се вели, тој беше предаден заради нашите грео. Целиот свет е одговорен заради Христовата смрт на крстот. Тој го положи животот за нашите греови. Ова е од гледна точка на гревот, меѓуто од гледна точка на спасението, ако така можеме да кажеме, кој го предаде Исус? Римјаните 8.32, тука сме повторно, Римјаните 8 глава 32 стих. Оној кој него поштеди ни собствениот син, туку го предаде за сите нас, како неке ни подари се друго со него. Кој е тој оној? Кој е тој кој што го предаде својот собствен син? Господ Бог, Отецот, го предаде Исуса заради нас а, дел апостолски 2.23. Дела апостолски 2, 2 глава 23 стих. Шева предходно беше друга Петрова проповед, сега во втората глава е Петровата проповед на Педесетница. 2.23 реков. Вие него, Откако беше предаден според одредената волја и промисла Божја, <clears throat> преку раците на беззакониците го расмавте и убивте. Овој стих всушност ги вклучува сите, значи. Оние кои што и од гледна точка на гревот се одговорни го предале Христа, се одговорни за негова за неговата смрт, но спомнате и Бог. Зато што беше предаден според одредена волја и промисла Божја. И доека обколен од зли луѓе, беше растнат на тој крст, сега да зборувавме, многу е тешко да падне било кој. Еве и Бог, самиот Бог, кога паѓа во раците на, на грешници е страшно. Еве што се случува. Што му направиле на Господа, а камо ли што би можеле да очекувале да, да очекуваме ние што нам би ни направиле кога ете Бог ќе го дозволи тоа. Но сепак Тоа во исто време беше исполнување на Божјата волја. Исус беше послушен и тоа послушен до самата смрт на крстот. И самиот овој чин исполнување на Божјата волја. Самиот стик ни кажува. Дали во сето ова самиот Исус имаше избор? Дали може би на сила беше однесен? Дали Отецот на сила го одведе Исуса на крстот? Ајде да читаме, да се подсетиме на тие стикови. Јован 10 глава 14 до 18 стих. Јован 10 од 14 до 18. Крајот одблегува само за да украде, да заколи, да погуби, јас дојдов за да имаат живот вечен, да го имаат изобилно. Јас сум добриот пастир, добриот пастир го дава својот живот за овците. Наемникот кој што не е овчар, кому овците не му припаѓаат, го гледа волкот како доаѓа, ги остава овците и бега, а волкот ги разграбува и распрснува. Зашто е најамник и не се грижи за овците. Јас сум добриот пастир и ги познавам моите и моите ме познаваат мене. Како што таткото ме познава мене, јас го познавам мојот татко, јас го давам мојот живот за овците. И други овци имам што не се овој овчарник и нив треба да ги доведам, па ќе услушаат мојот глас и ќе ги бидеме едно стадо, еден пастир. Таткото ме љуби затоа што јас го давам својот живот за да го земам пак. Никој не ми го одзема, туку јас го давам сам од себе. Имам власт да го дадам, имам власт да го земам. Ова може да го каже само Бог. тоа е чисто да видиме дека Исус доброволно одлучил да го даде животот за секој од нас. Ефесијаните пета глава, први и втори стих. И така угледајте се на Бога како што возлюбени деца, како возлюбени деца и одете во љубов како што и Христос ве возлюби, ве љубеше вас и се предаде себе си за нас, како принос и жртва на Бога за благопријатен мирис. Да, Исус се предаде себе си за нас како принос, како жртва. Жртва за грев. Знаете, сите овие работи, не джабе ги спомнав, Ово само покажува дека Господ е мајстор да една ситуација било каква и да е, ја сврти на добро. Че Исус попаднал во раците на зли луѓе и те уште одамна можеле да го убијат, но Господ не дозволил. Дошол моментот, кога бил момент на кога гјавот веќе имал власт, Бог дозволил, Бог им дозволил на луѓето, го однеле на крстот да го растот меѓутоа, гјаволот радувајки се дека со тоа ќе му стави крај на Божиот син, тој всушност самиот себе си, си пресудил. Исус загинал на крстот, меѓутоа со тоа обезбедил спасение на секој на кој што верува. Знаете, често пати кога ќе се најдете во тешка ситуација, кога сте обколени од зли луѓе, кога може би ви се случува голема неправда и зло, сетете се на крстот. И обично на она многу тешко прашање, кој што често пати луѓето, и ние луѓето го поставуваме, каде е Господ кога обожниот страда, Господ е тамо на истото место, каде што беше кога Исус страдаше на крстот. И тоа Господ е мајстор да ја изведе било каква ситуација на добро, сетете се на Римјаните 8.28. Римјаните 8.28 е еден од моите најомилени стихови, но знаеме дека сите работи се действуваат за добро на оние кои што го любат Бога, кои што се повикани по Негова намера. И сетете се во овие мигови на збрувавме еднаш за тоа, на Јона, на прашањето кој го фрли Јона во морето го фрлија оние пагани на бродот, меѓутоа потоа тој во втората глава кога се моли вели Господи ти кој што ме фрли. Бог го фрли Јона во морето. Зошто? За да се спаси тој самиот, ама и за да спаси цел еден народ, ама 120.000. Потоа зошто Јосиф беше продаден? Кој го Јосиф го однесе во Египет? Зошто Јосиф беше продаден како роб? Битие 45 глава, ајде да не да ги прочитаме овие стикови оти. Се многу убави. Битие 45 глава. И прва Мојсева, 45 глава. <clears throat> од 1 до 5. Јосиф не можеше веке да се совлада пред оние кои што го обкружува, значи пред новите браќа, па извика нека остапат сите, така не остана никој со Јосифа, кога им се откри на браќата. Заплака гласно од Од да може египетците да го чујат, се научи за тоа и во фараоновиот дворец. Еве што вели Јосиф, јас сум Јосиф, им рече Јосиф на браќата си. Дали е татко ми уште жив? Но браќата не може да му одговорат, толку се смутија пред него. Јосиф им рече, повторно на браќата, приближете се кон мене. Кога се приближија, продолжи. Јас сум Јосиф, вашиот брат, кога го предадовте, продадовте во Египет. Но сега не се возбудувате и не жалете за тоа, дека ме продадовте ваму, зашто Бог е оној кој ме испрати пред вас за запазување на вашиот живот. Неверојатно. Или, како додаток на ова, 50 глава, битие 20 стих. 50 глава, 20 стих. Освен тоа, иеко имавте вие намера да ми сторите зло, Бог го сврте тоа кон добро. Да направи тоа што се случува денес, да спаси живот на голем народ. Целиот Израел се спасува токму преку Јосиф, иако неговите браќа најнапред сакле да го убијат и потоа го продале како роб. Јона беше фрлен во морето за да се спасат тие 000. Јосиф беше однесен како роб во Египет за да се спаси цел Израел. <clears throat> Знаеме, <clears throat> за време на оние гладни 7 години. А Исус умре на крстот за да го спаси целиот свет. Односно за секој она кој што ќе поверува, ќе ја прифати таа негова жртва. Е само уште некои кратки моменти тука да забележиме од овие стихови. Во 20 стих се вели дека Исус беше распнат близо до градот, односно надвор од градот. Зошто? Ова е исто еден момент кој што укажува на исполнување на пророќствата и има за цел да укаже на Исуса дека е токму тој Месијата. Евреите 13 глава 11 и 12. 11 и 12. Бидејќи телата на животните, чија крв просвещеникот ја внесува во светилиштето за гревовите, значи жртва за грев, се изгоруваат надвор од станот, надвор од светилиштето. Затоа Иисус, за да го освети народот преку својата крв, пострада надвор од градската порта. Интересно е како се поклопуваат сите овие поединости околу неговата смрт, кога Исус е врзан Исус е тука потполно немоќен, не може он та, да делува на, на, на овие настани. Ми тоа знаеме дека Севишниот Бог така ги наместил работите, за да секој, ама секој, односно, секој да има шанса да поверува, односно, никој да нема изговор. Па евреите го имале Стариот Завет, ги читале сите тие пророќства, ги читале сите тие детали и поединости. Дори знаете, на самиот крст Исус ќе почне да го цитира, ги изговара првите зборови од Псалм 22, кој што самиот по себе е месијански псалми, кој што укажува на него како на Месија. И од 17 стик овде можеме да видиме од на 19 глава Јован дека е, гласи стикот, а тој носејќи го својот крст излезе на местото наречено лобно. Од овој стик се гледа дека Тој го носи крстот без принуда, доброволно. Знаете дека било, биле страшно шибани, никако не сакале да се движат така слободно судениците до местото на својата екзекуција. Меѓутоа Исус доброволно го носи крстот. Како што видовме предходно, значи доброволно се даде сами од себе си. Сакам да завршиме сабота, затоа ќе побрзам и еве Јас на крајот само би ги прочитал оние познати стикови од Исаија 53 глава. <clears throat> Кое што глава е единствена, ако можеле да ја разберат, израелците тие би сватиле дека Исус е Месијата и би го прифатиле како свој спасител. 53 глава Исаија, 7 и 8 стих е доволно е да прочитаме. Или еве од третиот стих ќе читам. Беше презрен, отфрлен од луѓето човек на болката, свикнат на страдањата,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 Овој осми стих, јас би сакал некој да ми го прочита од ревидираниот превод. Не знам, Данил, дали го имаш или... Прочите, осмиот стих кажува исто една голема поединост. Да. Тој беше лишен од праведен суд. Ето исто еден силен момент кој што <laughs> укажува на Месијата. Точно укажува на тоа како ќе му се суди на Исуса. Криминално судење. Нефер судење. Односто тој веќе беше осуден уште пред да му се искаже да биде значи, екзекутиран. Иако Пилот 5-6 пати најмалку кажува, јас не наоѓам никаква вина во неја. Тоа беа накратко овие стикови ќе продолжиме најверојатно може би следната сабота веќе. Толку имавме и време. Едноставно, накратко, Јован сака да ни покаже преку овие стикови дека Исус е Месијата, нема друг. И сака да ги истакне токму оние моменти кои што се проречени многу порано, стотици години порано, за да не само значи пред се за нас, израелците што го отфрли, го отфрли, меѓутоа Јован пишува за таа втора генерација, уште на самиот почеток која почнахме со проучување на Евангелие, го истакнавме тоа. Тоа сме сите ние, кои што не видовме, не бевме таму, меѓутоа за да поверуваме. А причини за верување има многу стотици, стотици, стотици пророшта што се исполнуваат во Исуса и во никој друг. Која е веројатността за сите тие да се исполнат? Многу мала, меѓутоа, се исполнува затоа што Исус е Месијата и никој друг. Тука ќе завршиме, нека му е слава на Господа за сите овие откриени детали и од Христовата смрт, кои што укажуваат на Него како Месија,